Сайн яваад ирлээ. За. Э, Солонгос бараг 3 3-7 хоног байсан. Тэгээ ер нь Солонгос яваад ирвэл 4 цараа жоохон Солонгос хүн шиг өөрчлөгдөд ирдэг л бүрдлөө. Энэ үед биш юм санагдчихээн. <laughs> Би өөр ингээд тоол харсан чинь хിവэрэ жоохон Солонгос хүн шиг харах тахгүй <laughs> юм шиг байгаад та. Тий. За нэгдүгээр нь Солонгос амар халуун байсан. Тий. Би бас тийм халуун байсан. Тий халуун тэр э, цаг агаар тэ байж үзээгүй. Тийм учраас бас айгүй яг очсон анхны өдрөөс манай сүм сүм биш харин Монгол цаг агаар маш их сансан байна заяо. <laughs> Монголыг цаг агаар маш их сансан. Тэгээд <laughs> тэгээд ер нь 3-7 хоног тэнд байх хугацаанд би буцаац яваад хэрвээ буцаас яв чадвал заяо. Яагаад гэвэл визагийн хугацаа дуусаад явсан штэ тий. Тэг айл жуулчны визагаар буцаас ирсэн байна. Тэгээд би буцаас ингээ Монгол руу буцаас яв чадахгүйгээ сайн мэдгүй найд найдваргүй байсан өөрийнхөө хувьд. Харин буцаас явбал анх юу ярих ёстой блэ? За хүмүүсээ би буцаас хийсэн байна. Хамтдаа Парицгай гэж хийх үү эсвэл тий юу ярих уу гэж 3-7 хоноогоор чи ингэ бодсон л доо. Ягаад гэвэл яг наанаас Солонгос руу явхасаа яг өмнөх өдөр мөн энэ сүмд янз янз гэм хэрэг гарсан учраас үнээс тэгээд яг сонсохоор манай дотор байсан хүмүүс дундаас бас хамарж байгаа энэ гэм хэрэгт хамарж байгаа гэдгийг сонсохоор миний сэтгэл нэрэ үнэхээр хичүү байсан. Тэгээ тэгээ харамсалтай байсан. Тэгээд буцаад ирээд манай хүмүүстэй яаж үйл зах вэ? Ямар аа юу гэж ирэх юм? Э, гомдол с ิจ г байхгүйгээр манай хүмүүсийн нүр царай би харах тиймэрхүү зорлон надад бий үгүй гэж би өөрөө аа э, мэдээгүй байсан ба тий. Тийм учраас буцааж яваад юу ярих уу? Анхны бүдүүнсэн өдрөө номлол дээр юу ярих уу гэдгийг бараг сарын энэ хугацаанд бодсон л доо. Тэгээ өнөөдөр надад өгөгдсөн айлтал маань юу юм юу юм бэ гэвэл энэ шиг би ер нь 9 жилийн турши ламын сургуульд байхдаа 9 жилийн турши Father Wolfwell би энэ ямар үгээр амьдрах уу гэдгийг сонгодог гэсэн штэ тий. Манай хүмүүс тэр мэдж байгаа. Миний бас байгаа да. Харин 사인이 선수 인 요한이 주르강 주르 주르가 어 자른 네임 어 에쟁 빛 흰으로 야옥 힘베 무흐야미 우스탄드 벤 이누식 би сонгож 9 жилийн турш би энэ үгээр амьдрна гэж өгөн шийдэд амьдрсан байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр яг дахиад энэ аялал надад ингээ өгдсөн байна. Тэгээд яг ингээ харуул түүнтэй хамт байсан. Есүс өөр бас амжаагүй байсан ба тий. Амжилттай амьдрал юу блэ? Амжилттай амьдрал. Манай хүмүүсийн хувьд амжилттай амьдрал юу блэ? Миний хувьд нь тий. Тий хаан уйс уг нь яг өгөгдсөн энэ газар гэж ирэх юм уу? Надтай хамт үйлж байгаа энэ хүмүүс Монголд байх байгаа манай ах хандуснаар Бурханы үгийг сайн сонсоод тэдний амьдраа өөрчлөгдөхийг хараахан миний хувьд э, амжилттай амьдраа гэж бодсон өөрийнхөө хувьд. Тэгээд тийм ээ. Өчигдөр нэг хүн Есүстэй таньсан бол маргааш нь хоёр хүн. Нөгөө тэгээд дахиад нөгөөдөр нь дөрвөн хүн. Ингиж намигдж хүмүүсийн амьдрал Есүсээс болохоор өөрчлөгдөхийг харах нь миний хувьд амжилттай амьдраа мөн байна тий. Тэгвэл манай хүмүүсийн хувьд нь ямар блэ? Тэгээ Есүсийн хувьд нь ямар байсан бэлээ гэж бодохоор өнөөдрийн айлтал сунин байна. Есүстэй хамт яг тот яг боддор түнтэй хамт байсан хүмүүсийн дундаас гисэн чинь ихвчлэн түнээс цаашд юу вэ? Зайлан явж цаашд түнтэй хамт явсангүй гэж байгаа. Есүс бас өөрөө амжаагүй байсан тэр ажил би өөр яаж амжилттай хийх билүү гэж бодсоо. Тийм ээ. Есүсийн амьдралыг харахаараа тийм л дээ ингэж амжаа самт байсан хүмүүс өвчлэн хэрэг хичнээн гайхамшигыг үжүүлээд хүмд идүүлээд хамт байсан мөртлөө тиймээ түнээс имерхүү явсан хүн бас байгаа түнээс өрвсөн хүн бас байгаа сүүлээр яаж болсон блэ алуурсан тиймээ зүгээр нэг хүний амьдралаар бодвол Есүсийн амьдрал үнэхээр харамсалтай байна энэ хүн тийм ээ янз бүрийн яхав шиг өгсөн хүнч гэсэн чинь босгосон өвч байгаа хүний бас идгэлсэн мөрдлөө сүүлээр түүний ажсын зүгээр дүгнэлт харвал үхсэн байна заа юу ингэж үхсэн энэ хүртэл бодвол Есүсийн амьдралч бас ерөөс амжилттай биш байсан энэ утгатай би өөрөө бас яагаагүй өөрийнхөө хувьд бас одоо энэ өдөр хүртэл би өөрийгөө ингэ харахад ерөөсөө амжилттай биш юм шиг санагдаж байна. 10 жил байсан миний амьдрал юу блэ гэж бодож байгаа. Харин би өөрөө би хийж байна. Father хо энд ин гадаадын хүн Монголд амьдрах хийж байна гэдгийг ярихээс өмнө манай хүмүүс ч бас амьдрал дээр тиймэрхүү зүйл зөндөө байгаа юм санагдаж байна. Та нарын манай хүмүүсийн хувьд амжилттай амьдрал юу блэ? Уйд уйдсан сурагч нарын хувьд нь тийм ээ шалгалт сайн өгөөд тий онц аваад энийг амжилттай амьдраа билүү? Залуу тий ямар нэг тий сүргүүл төгсөөд сайн цалин өндөрөө ямар нэг ажил олоод ингэж яг тиймэрхүү ажил олоод орхон амжилттай амьдраа билүү? Эсвэл тийм ээ тиймэрхүү 한 가지 때 힘제게르 어렁소치 때 볼승 아실 때벤 티모치라스 хөрхөн ихнэр мө эсвэл нөхрөө олох боломжтой болсон энэ амьсгалтай амьдраа билүү эсвэл дараа 2 3 4 5 мэдгүй хитэн хүүхдтэй болох уу билээ олон хүүхдтэй болоод сайн хөгширч байгааг нь амьсгалтай амьдраа билүү хүн болгон тийм ээ аль нь амьсгалтай амьдраа билээ гэдгийг ер нь бодоод амьдарч байгаа. Харин тэр нь төгсгөл биш ээ. Байнга тэр үе байсан мөртлөө байнга дараагийнх дараагийнх дараагийнх байгаа учраас бид нараа тиймэрхүү маягаар дараагийн өөрийнхөө зүгээс яг хийх ёстой мөрдөлж байгаа заавар хийх ёстой зүйлийг олоод ингэж явж байна. Тийм ээ. Ийм боломжоор өөрийнхөө миний хувьд ч бас манай хүмүүс ч бас яг дотроо хандж байгаа хандах хийх хүсэж байгаа хүмүүс маань юу вэ гэвэл Тэнгэр бурхан өөрөө зөвшөөрөхгүй бол хинч тийм ээ Есүс рүү явж чадахгүй гэдгийг дахиад санаарэ гэж яримэр байна. Тэгээд зөвшөөрөл энэ зөвшөөрөл зүгээр хаанаас олох билээ? Зөвшөөрөл хаанаас олох билүү? Өмнө дайр үед нь сургаалт дээр тийм юм байсан. Бурханы дотор байгаа хүн Тэнгэр бурханы гадны хэсэгт байгаа, дотрын хэсэгт байгаа энэ хоёр ялгарлаад гадаад Тэнгэр бурханы гадны хэсгээр байгаа хүмүүс нь ямар ч аврагдах боломж байхгүй гэж ярьдаг байсан ба. Харин сүүлийн үед яг дотроо ярьж байгааг нь бурханы гадны хэсэг гэдэг нь юу ч байдаггүй. Өөрийнхөө зүгээс бурханы зүгээрө харахгүйгээр байгаа хүн байж болно. Харин бурханы гадны талд байгаа хүн хинч байхгүй гэдгийг сүүлийн үед ярьж байгаа сургаалтын гол юм байхгүй юу? Энэ үгч бас зөвшөөрөл гэхээр хин бурхан хин Есүс рүү ойрхон ирэхийг зөвшөөрөх үү лүү? Энэ зөвшөөрөө хаанаас олох бурханаас авах юм уу? Өргөдөл логоод түнээс авах юм уу? Тим юм байхгүй. Тотхой ирж байна. Бурханы зүг рүү түүнийг тотрой хараад зогсож байгаа хүн хинч хийсэн чин зөвшөөрөл авсан хүн байна. Харин би наа өөрийнхөө зүгээс оо би өөрөө хангалтгүй байна. Бурхан тэ хамт байхаар би өөрөө зохисгүй хүн байна гэж өөрөө өөрөө үнийгээ хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр өөр тийшээ хардаг хүн гэхээр нь Есүс яг өнөөдөр энэ тийм ээ түүнээс зайлан явж цаашдаа хичээж түн тамт байсангүй гэдэг энэ ишгт орж байгаа даа амжилттай амьдралын тухай тархиад ирнэ. Юу байсан чинь өөрийнхөө зүгээс үүнийг хүлэн зөвшөөрөөд цаашдаа хамт байгаа хүнтэй гисэн чинь хийж байгаа ажлын талаар ч гисэн чинь заавал хийх ёстой гэр ажилч гисэн чинь гэр бүлтэй ч гисэн чинь өөрийнхөө зүгээс үнийг хүлээн зөвшөөрөд хамт байхын тулд хичээхгүй бол зайлан явж хичээд цааш түүнтэй хамт байсангүй энэ ихт орж байна харин хамт байхын тул тэгээд хамт байхын тул гэсэн бол энэ үг илслэлд хамаарахгүйгээр явзаа. Тий. Тэгээд амьдтай амьдрал дахиад удаж байна. Есүсийг харахаараа түүний амьдрал хүний хувьд нэрэ үнэхээр тампурсан юм шиг байна тий. Хичнээн түнд хүмүүст тухайлсан өгсөн чинь хамт байсан чинь сүүлээр захалмай дээр ингэж зүгээр үхсэн нэг хүн байна. Харин түүний амьдрал амжилттай болсон байсан гэдгийг хинээр тодорхой мэдэхэр болох билээ. Дахин амьсан Есүсийг хараад удуу хүртэл 2000 жил өнгөрсөн мөртлөө удуу хүртэл түүнийг хараад түүнийг хараад өөрийнхөө амьдрал дээшлээд илүү нэг алам илүү явахын тулд сайн сайн хүнээр гэхээр сайн хүн яг сайн мэдэхгүй харыг сайн хүнээр яг зөв амьдралаар амьдрахын тулд өөрчлөгдсөн тэднийг хараад үүнийгээ дотроо бид нараа мэдэх хэрэг болж байгаа юм аа. Тэгээ загалмайг л хараад ээ ямар харамсалтай юм бэ? Уг нь энэ байна. Харин тахын амьдсан тэр хэсгийг бид нараа мэдж байгаа учраас амьдралтай амьдрал юу гэдгийг бид нараа ойлгоод яадаг юм аа. Манай хүмүүс ч бас одоо байгаа яг одоо байгаа амьдрал одоо ингээд боддоор одоогийн амьдрал хичүү байгаа мөртлөө цаашд байгаа тэр амилалт үүнийг хараад нэг аллаа илүү явах юм тул хамтдаа хийцгээе. Яг үнэн гэлбэл надад хэрэгтэй байхгүй юу? Би нэг өдөр илүү амьдрахаар би ямар зорилгоор амьдрах хэвчээ блэ. Үнэн хүнэхээр ядарч байна. Тэ. Тим учраас би өөрөө өөртөө бас ярьж байгаа дахин Есүсийг хараад түүний амьдрал юус тийм ээ захалмайг л харахаар харамсалтай юм байна. Харин дахин амьдлт байгаа учраас нэг аллаа нэг өдөр илүү амьдарч үзье гэж ингээд би өөрөө өөртөө хэлээд амьдарч байгаа байхгүй юу? Манай хүмүүс ч бас өнөөдөр дотор Есүс эзэн бид хин рүү явах юм бэ? Бас өнөөдөр